Pán s vami. Slova svatého Evangelia podľa Lukáše. Ešte ten den, první po sobote, se ubírali dva z učedníků do viesnice zvané Emauzi, ktorá je vzdalená od Jeruzaléma 60 honu. Hovorili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k ním sám Ježíš a připojil se k ním. Ale jako by jim co si zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptali se jich, zeptal se jich, o čem to cestou spolu rozmlouváte? Zastavili se celý smutní. Jeden z nich, jmenoval se Kleofas, mu odpověděl, ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémie a neví, co se tam tyto dny stalo. Zeptal se jich, a co se stalo? Odpověděli mu, jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok mocný činem i slovem před Bohem i před, lidem, i před vším lidem, naši velkněži a přední mužové odsúdili k smrti a ukřižovali. My však sme doufali, že on je ten, ktorý má vyslobodiť Izraele. A k tomu všemu je to dnes tretí den, co se to stalo. Niektoré ženy nás síce rozrušili, byli časne ráno u hrobu, nenalezli jeho telo, přišli a tvrdili, že měli i videní andelu a tí říkali, že on žije. Niektorí z našich lidí odešli k hrobu a zhledali, že je to tak, jak ženy říkali. Jeho však neviděli. A on im řekl, jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci, což to všechno nemusel Mesiáš vytrpieť a tak vejít do své slávy. Potom začal od Mojžíše probral dále všechny proroky a vykladal jim, co se ve všech částech písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali. Zůstaň s nami, neboť se připozdívá a den, je už nachy... a den se už nachylil. Vešiel tedy dovnič, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesel nad ním požehnaní, rozlamal ho a podával jim. V tom se jim otevřeli oči a poznali, a poznali ho. On im však zmizel. Tu si mezi sebou řekli, což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil, a odhaloval smysl písma. Ešte tú hodinu se podali na cestu a vrátili sa do Jeruzaléma. Tam našli pohromade 11 apoštolu i iných druhých. Tí řekli, pán skutečne vstal a zjevil sa Šimonovi. Oni sami pak vypravovali, co sa im prihodilo na ceste, a jak ho poznali pri lámaní chleba. Slyšeli sme slovo Boží. Milovaní bratia a sestry, Dnešný evangelium, ktoré slyšíme, na jednej strane nám poukazuje na sklamaní a na druhej strane na veľkú radosť. Tí dva učedníci, ktorí smierovali do Emaus, byli opravdu sklamaní. Mysleli si, že je konec. Že Ježiš jenom nasliboval hodne vieci, ale zemřel byl zavražděn, ukřižován. A tím to všechno zhaslo. Celé jejich naději, celé jejich budoucnost, všechno bylo pryč. A takový zklamaní šli do Emaus. Trošku se tomu divím, že ještě vůbec chtěli Ježíšovi, který se jim zjevil, vykladat o tom, co se všechno stalo. Protože když člověk je zklamaný tak je to bolest. Je to utrpenie. Je to niečo hrozné, strašné, nepopsatelné. Jenomže oni to nenechávají pro sebe a delí se s tým sklamaním. Delí se s tým, že co se všechno stalo. A Ježíš začína im to vysvetľovať v novém svietle. Vlíva do toho nádej. Oni sa s ním nehadají. Oni ho poslouchají. A pak ešte ho zvolí k večeři. Poď s nami. Ježíš, i když s nimi nesouhlasil, znova im to celé probral, tak oni ho neodstrkují. A neříkají mu, ty si takový naivný, Ty takový zlý, ty s námi nesouhlasíš. My jsme to všechno viděli na své oči. My tomu nevěříme. Ale oni znova přes sebe, jak se říká, překračují. Znova dávají šanci Bohu. Přes to, co jim říká ten muž, samotný Ježíš. A zvu ho k té večeři. A na té večeři se děje něco úžasného. Oni poznávají, že je to samotný Ježiš. Milovaní no, bratia a sestry, som presvedčen, že aj když my budeme přicházet na večeři Páne, když budeme se snažit slyšet Jeho slovo, které nám mluví, když budeme svůj zrak upírat na to, co se děje o oltár, tak budeme poznávať zkříšeného pána. Protože my taky můžeme říct, jak ty jemonskí učetníci, a říct, to se stalo před 2000 let. Už je dávno. My jsme Ježíše nepotkali zkříšeného. Môžeme taky být z toho někdy sklamaní. Jenomže Ježíš pořád a pořád se zjevuje. Možná ne tak přímo, ale určitě přes Boží slovo k nám mluví pořád a pořád. A určitě při lámaní chleba nám ukazuje, že On je ten, který je tu stále, který chce nám pomôcť. A proto se usilujeme aj my za ním přicházet, poslouchat ho a vnímat to, že on nejenom láme chleb, ale v tom chlebie se nám každému dáva, aby naše víra v něj byla silnejší. Amen.